بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Wir haben dir ja El Kauthar gegeben. So bete zu deinem Herrn und opfere. Gewiss, Derjenige, der dich hasst, er ist vom Guten abgetrennt.